ควรใช้เวลาแล้วยกมือขึ้นใส่หัวถอนสติออกฟังคำถามซัก so that out from the uh, mindfulness and listening พูดสู่ฟัง ไม่ได้พูดให้เชื่อและไม่ได้พูดให้ทำตาม He just uh, present our Buddha teaching. Uh, you're not gonna let, tell you to, to believe in. You have to just listen. เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมา ไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมา The Buddha taught you should not blindly believe what the monks or the uh, ajahn said or uh, that what you read in the book. Not by the b e l i e v e or somebody tell you what to do. Not by the b e l i e v e that they do for a long time like traditional. เมื่อเวลาไม่เชื่อครูบาอาจารย์เราจะให้เชื่ออะไร ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้เชื่ออะไรให้เชื่อเหตุผล so what should you believe so you should believe in u h cause and effect reasonable and Lord Buddha teaching ผลทำทานคือยังไงทำบุญคือยังไง so the differentiate between generosity and meditation which is Thai we call บุญกายคืออะไรใจคืออะไร what is different between your physical body and your mind จะพูดเรื่องกายกับเรื่องใจให้ฟังสู่กันฟัง talk about your physical body and your mind ในตัวของเรา มีกายกับมีใจ so your self consists of two parts one is your physical body and one is your mind กายของเราเป็นของคุณพ่อคุณแม่ so your physical body is inherited from your parents สังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บ ตาย your physical body is not permanent, it's aging, illness, and die. พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตายไปแล้ว เอา อะไรไปด้วย Your grandparents or relatives already passed away. What they can take with them? ผมเส้นหนึ่ง ก็เอาไปด้วยไม่ได้ แต่ทำไมยุ่งกับเรื่องร่างกาย มากเหลือเกิน Even one piece of hair they cannot take by them. Why you spend time and money take care of your own body? เรามาจากประเทศไทยมาอยู่ที่นี่ก็เรื่องอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากจุ่มกับเรื่องร่างกาย So the Thai people that come to this country, their attention is to make them wealthy and beauty. เวลายุ่งกับร่างกายก็เลยหลงร่างกายว่าตัวกูตัวกู They use money they to decorate their uh, their body so they thought that their body is belong to them เพราะฉะนั้นอยากให้ดูใจ But the true yourself is your mind ตัวของเราคือใจ Yourself is your mind ใจตัวนี้เท่าไม่เป็นแก่ไม่เป็น เจ็บไม่เป็นตายไม่เป็น Your mind is not getting old, not getting sick, and never die. แต่คนส่วนมากก็ไม่ดูใจไม่เลี้ยงกายไม่แต่งใจ ไม่รักษาใจ Most people neglect to take care of their mind, train their mind, or develop their mind. บางคนนับแต่เกิดมาเคยดูใจไหม So since you was born, have you ever take care of your mind or train your mind? อ่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้ารู้ใจ the Lord Buddha enlightenment because of uh, by doing meditation uh, take care of his own mind ถ้าเห็นใจก็เห็นบุญ เห็นบุญก็เห็นสวรรค์ You take care of your own mind you will see บุญ w h i c h i s merit and will lead you to heaven นั่นแหละอยากให้สอนใจอยากให้แน่นหนักคำว่าทำบุญคือให้รักษาใจทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี you said to make merit to make goodness by uh, doing meditation by look after your mind take care your mind train your mind the Lord Buddha say that no greater happiness than a peaceful mind ปปัจตลังกิตตังธรรมชาติใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ อยากพบพระพุทธศาสนา แล้วก็อยากทำบุญ so your soul your mind before you was born um, the intention is to to be born and study Lord Buddha teaching, take care of r own mind and not to reborn again. พอได้ร่างกายมาแล้ว ก็เลยลืมใจละทีนี้ But when you have your body, you attach to your body and obsess your body, you forget your own mind. ให้ถามตนเองนะ ว่าเราตั้งใจมาทำบุญแล้วเราได้ทำบ้างไหม So you ask yourself what you intend to born to this world, what you gonna do. ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วก็ทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิด so the most suffering most difficulty after you pass away is hard to find a place to rebirth ถ้าใจของเราไม่มีบุญไม่เห็นบุญ เวลาล้มหายตายจากไปแล้วพวกนี้ชาติไปชาติหน้าก็อบายภูมิตั้งสี่เป็นที่หวังได้ If you never have a peaceful mind your mind is busy your mind not peaceful uh, when you pass away your mind may lead you to the worst place ใจนะพาไปเกิดไม่ใช่ร่างกายนะ so your mind take you to afterlife ได้ยินไหมเมื่อกี้นี่ว่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้ผมทิ้งหมดเผาทิ้งหมด The body is not permanent. It's aging, illness, and die. Even one piece of hair, when you pass away, they're gonna burn your body down to the earth. เวลาหาเลี้ยงหาแต่งก็หามาเลี้ยงแต่ร่างกาย มาแต่งแต่ร่างกาย ไม่อยากให้เท่าให้แก่ไม่อยากให้เจ็บให้ป่วย แต่ผลตดใต้มันก็เท่าก็แก่มันก็เจ็บก็ป่วย You spend time and money take care of your body decorate your body make it beautified and make it healthy but at the end it's going to have aging illness and die อยากให้มาสนใจผ้ารักษาใจ How about your mind? You have to look after your mind as well. ถ้าพูดเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บโรคของใจก็มี so If you talk about the disease, the the the the, the disease for your mind, or if you have it. โรคของใจคือมะเร็งตัวใหญ่ก็คือร่ำรวยสวยงาม The mind can have a cancer. Cancer for your mind is uh, your craving or desire for wealthy and beauty. ใจของคนนุ่นไปติดอยู่ที่นั่นแหละร่ำรวยกับสวยงาม เวลาเสียชีวิตแล้วร่ำรวยสวยงามออกไปด้วยไม่ได้ Your mind is obsessed with wealthy and beauty but when you pass away you cannot take that with them with you ให้พากันขนขวยภาคปฏิบัติให้มากๆภาคทำบุญให้มากๆ Want you to practice meditation in Thai we call bun or merit เพราะยารักษาใจอาหารใจ ม่ได้ซื้อ for the meditation the food for your mind you use no money พระพุทธเจ้าหาอาหารให้ใจหาจารักษาใจหาอยู่หกปีจึงได้ตัดรู้ The Lord Buddha take care his own mind look after his own mind until his enlightenment he spent six long years เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนทั้งเทวดาและมนุษย์หรือคน So when he enlightened, he decided to teach all the uh, spirit, the angel, and human as well. ถ้าคิดละเอียดแล้วก็แปลว่าหาบุญกุศลมาให้ญาติโยมทำบุญกุศล He lead you the way to uh, not to rebirth again, to end the suffering. บุญกุศลอยู่ที่ไหน บุญกุศลอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก o to end suffering, you have to look into your own mind by observing your breath, breathing in, breathing out, meditation. ถ้าเห็นบุญก็เห็นใจ ถ้าเห็นใจก็เห็นสวรรค์ สวรรค์ในอก นรกในใจ If you see bull, you, you do merit, uh, you do meditation, uh, it take you to a better place. ไม่ต้องไปหาหาสวรรค์ที่ไหน ไม่ต้องไปขุดหา นรกที่ไหนขุดหาอยู่ที่ใจ Heaven or hell is in your heart พระเดชาห้มให้ทำกันนะส่วนมากคนในประเทศไทย ไม่เข้าใจเรื่องว่าทำบุญกับทำทาน so much people in Thailand they don't they don't understand they cannot differentiate the donation generosity and meditation ทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกาย ทำบุญ meditation is food for your mind, and generosity, donation is food for your body. รู้จักไหมอาหารกายคืออะไรบ้าง เราสวดทุกวันทุกวันปฏิสังขายโยนิโสบินดาปาตังปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิสังขายโยนิโสคิรณะปัจเจยะคือ อาหารเป็นตบาดเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสำหรับร่างกาย food clothes shelter and medicine that the food for your body จะรักษาเท่าไหร่เลี้ยงเท่าไหร่ ให้ดื่มให้กินเท่าไหร่ ก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายอยู่เหมือนเดิม whatever you feed your your body at the end you can h a v e getting sick getting old and die แต่ขยันทำขยันเลี้ยงขยันรักษา so you spend too much time and money take care your own body เพราะใจของเรา มันมืด ไม่รู้ว่าเห็นไหมไม่มีความสว่างอยู่ในจิตใจก็เลยหาแต่ของปรุงแต่งแต่ของปลอมรักษาแต่ของปลอม because your mind is clouded with darkness so you look after your own body อาการร่างกายคือของปลอมนะ so your body is fake it's not real ของจริงคือใจ so the true you is your mind ให้ละเอียดก็ไปให้ทำก็ไปให้ดูก็ไปแต่เห็นเห็นใจ the more you do meditation you look into your own mind you will see what your mind is เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าให้ฆราวาส้าโยมทำอะไร ทานศีลบุญ when Lord Buddha uh, enlightenment he his teaching one teaching is to have lay people practice um, generosity morality and meditation แต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากก็เน้นหนักตั้งแต่อมิตรูชาคือทำทาน most people do only generosity or donation นี่มันจะออกพรรษาแล้วโดยเฉพาะดูสิวันออกพรรษาประเทศไทยข้าวน้ำโภชนาอาหารไม่รู้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนบ้างเต็มไปหมด So we talk about Thailand when we, at the end of a rain retreat, people prepare a lot of food for the monks, a lot of, a lot of food wasted. นั่นแหละเป็นต้นเรื่องเป็นสนใจตั้งแต่เข้าใจว่าเอาของมาถวายพระสงฆ์ก็ว่าทำบุญไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญ They saw that they bring the food, bring stuff to the temple to give to the monk. Is it true merit or bun? Which is not, is wrong. ส่วนมาก ไม่ค่อยได้ทำบุญเอาของไปถวายพระ It's not ทำบุญ is t the generosity is t donation is t not made is t not ถ้าทำเป็นได้บุญ ถ้าทำไม่เป็นได้บาปทำให้พระยุ่ง บาปไหมล่ะทำให้พระยุ่ง so when you bring some stuff to the temple a lot of stuff that uh, the monk have to keep a lot of stuff that make the monk craving so that is not good พราะฉะนั้นหลวงพ่อหลวงตาจึงย่ำอยู่นี่แหละว่าทำทานสำหรับร่างกายทำบุญสำหรับใจอยากให้แน่นหนักภาคทำบุญ He also he emphasized that the the food the stuff is for your body and the meditation is for your mind he encouraged you to do more food for your mind พระสงฆ์ประเทศไทยมีกี่รูปวัดมีกี่วัดอยากให้แน่นหนัก สอนญาติโยมเรื่องทำบุญ He like all the monks in Thailand uh, teach the people to do more meditation which is the true merit เมื่อเมื่อเวลาขาดการทำบุญคนสุดท้ายก็คนได้จงก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทำอะไรก็เชื่อ เชื่อไปหมดเชื่อไปหมด And the people don't see Buddha, not do meditation, they not calm their mind, they have no, their mind not clear, they not know which is right or wrong. เพราะขาดการทำบุญหรือทำสมาธินั่นแหละศีลสมาธิปัญญา So they n o n t do enough meditation, look after their own mind. So they should have morality, uh, meditation. When you do meditation, have mindfulness, so the wisdom will arise. เมื่อเวลามีสมาธิมีปัญญาแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งถูกต้องเป็นยังไงสิ่งถูกใจเป็นยังไง So when your mind is clear, you meditation, have mindfulness, you will understand c and i f f e r e n t i a t e which is right or wrong ส่วนมากคนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเข้าใจว่าของถูกใจ เป็นของถูกต้อง so when they not do meditation they don't know which is good or bad so they they they don't they d appreciate that อย่างที่เขาเราทำทำกันอยู่เนี่ยถ้าพิจารณาอย่างละเอียด พิจารณาอันละเอียดละเอียดต้องมีสมาธิแล้วนะ ทำแต่สิ่งที่ถูก ใจก็ว่าถูกต้องมันถูกใจก็ว่าถูกต้องพราะจริงถูกใจอันหนึ่งถูกต้องอันหนึ่งนะ So people tend to do what they want to do. They don't know which is the right what the right thing to do. i t different. อย่างคำโบราณให้เป็นภาษาอีสานเตือนจิตใจเอาไว้ว่าเที่ยวทั้งเวิงเอิงหลายมันจะคำเมาตะปัวบอกว่ามันจะสาคำทั้ง So this is the first word uh, that he just talked is the meaning is about uh, when you go to a journey, if you go direct, so you go faster, if you go to a curve by the test, by to, to prepare some stuff and prepare your bag, so you're gonna go slower than anybody else. รู้จักไหมล่ะคำว่าเที่ยวท่ามเมืองรู้จักไหมล่ะคำว่าพวกป่า The word เที่ยวท่ามเมือง in อีสาน in Thai what this mean uh, the curved way. And ko bakwa is mean like that you pick up some fruit along the way. โดยเฉพาะสมัยทุกวันในโลกมันเจริญ เที่ยวทั้งเมืองเห็นว่าทางรอบเมืองมีกี่แห่งแล้ว So people tend to do to go to the curve. ที่นี่ทางตรงไม่ไปไปแต่ทางโค้งโค้ง So they not go directly to the journey. ถ้าเทียบเข้ามาข้างในใจของเรา เข้ามาข้อวัดปฏิบัติเรื่องพระพระพุทธศาสนาเข้าวัดทำบุญนั่นส่วนมากเอาแต่อมิตรบูชาเที่ยวต้องเวิร์กเพื่อสิ่งของเยอะแยะ So people, when they go t o it's like when they come to temple, they prepare a lot of stuff for the monk for the temple instead of uh, just go directly to the monk empty-handed. เสียงของสิ่งของบางสิ่งบางอย่าง ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยเพราะแต่สิ่งที่ถูกใจถูกใจถูกใจผลสุดท้ายขอบคนาติโยมลูกหลานก็เลยว่า ประเพณีประเพณีประเพณีโบราณทำมาหรือประเพณีของพระพุทธเจ้า so the people tend to give what they what they want to give but they don't know which that what they give may not follow the monad i s c i p l i n e you cannot follow the monad i s c i p l i n e which is this is wrong ที่เราทำกันอยู่บ่อยๆทุกวันทุกวันนี่คืออะไรพิธีกรรมทางพระศาสนาจุดธูปจุดเทียนบูชาดอกไม้ตรวจน้ำอย่างนี้ก็แปลว่าถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง Most people when pay respect to the Buddha they like um, they burn the incense they light the candle they bring the flower they pour holy water. This is this what the people want, but that is not the right thing to do. นั่นแหละพวกบอกว่าเข้าใจไหมมันสาทำท่า That's called b h a g a It means that this that is a curve way. สมัยหนึ่งหลวงพ่อติดติมนอยู่หัวหินไปสวดพระพุทธมนต์อยู่คอนโดหลวงปู่บอกว่าไม่ให้มีดอกไม้ทุกเทียนไม่ให้มีได้ ที่นี่ขอบคุณญาติโยมทำตาม ที่นี่พอดีเจ้าพาดใหญ่เจ้าของที่หลวงปู่สั่งไว้ยังไม่ลงมาแขกมาเยอะแยะมีแขกที่ไม่เคยเห็นสถานที่สวดพระพุทธมนต์ไม่เคยเห็นไม่มีดอกไม้ทูบเทียนไม่มีหม้อพุทธมนต์ไม่มีได้สายสินก็เลยบอกว่า เอ๊ไม่มียากันดอกไม้ทูบเทียน ไม่เคยเห็นไม่เคยมีที่ไหนทำไมไม่มีพอดีเจ้าภาพใหญ่ยังไม่ลงมา ลูกน้องผู้จัดพิธีให้พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นก็รีบไปหาสื่อดอกไม้ทุเจียนดังไม่ข้ามถนนรถชนตายจ้อย He said we invited to a house um, the head of the house but he, he told the head of the house and not prepare any incense or candle or flower but one of the employees see uh, the, the, the, the head not prepared, so she go by her own and to buy some stuff. But when she pass, pass walk across the street, uh, a car hit her and she, she died. You think this is a good thing or not? ที่นี่เจ้าภาพไดก็เสียใจอยู่ว่าจะเอาใจได้อบรมหลงตาก็อบรมอยู่นาน So the head of the house very sad because of she not tell the employee so she had to die บอกว่าเป็นกรรมของเขา ก็ปล่อยวางเถอะบ้าง ถึงเวลา มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ถึงเวลา หลวงปู่บอกไปหนึ่งไปทำอย่างหนึ่ง He s a i d it's a karma everybody h a e to die anyway ความจริงถ้าหากเหตุผลของพระพุทธเจ้านะไม่มีหรอกปูชาจุดธูปจุดเทียนปูชาดอกไม้ปูชาตรวจน้ำเวลาเราทำบาป ไม่เห็นจุดทูกจุดเทียนทำไมได้บาปปัจจุบันเวลาเราทำบาปไม่ต้องตรวจหน้าทำไมได้บาป So the Lord Buddha never teach you to respect him by light to burn the insect, light the candle, or bring the flower, or pour the holy water. It's like when you do uh, bad thing, if you uh, light the candle as much as you want, or you pour the water as much as you want, you still have sinful. It's still bad. But if you doing good you don't need to do that ว่าหญิงองค์เล็กติดไปสัมมาคารวะหลวงปู่มหาบัวบ่อยๆเคยออกข่าวทีวีว่าจุดผู้จุดเทียนมันเป็นโรคปอบบวนให้พากันหยุด so one of the princess um, tell the other people that should, should not burn the incense or burn the candle because it causes cancer ไม่โบสถ์ไม่ศาลาไม่บ้านไม่บ้าน b the building down จุดทูบจุดเทียนมีเยอะแยะ because everywhere they're burning the, the incense and candle จุดใจแสงเทียนส่องตาแสงปัญญาส่องใจนั่นพระพุทธเจ้าสอน so to light candle in your heart is better ไม่ต้องแสงทูบแสงเทียนหรอกแสงดวงอาทิตย์หรือดวงตาของเราเกิดมาอีกพันดวง ก็ส่องไม่เห็นสวรรค์ ส่องไม่เห็นพระนิพพาน so even a l the light in the world even the 10,000 sun is not can take you into the true happiness or enlightenment or nirvana ฟังเสียงของพระพุทธเจ้า แสงเทียนส่องตา แสงปัญญาส่องใจ so you can see the candle by your eye but to gain wisdom you have to have to light the candle in your heart ทุกคนมีตาเยอะแยะ เห็นไหมล่ะเห็นพระนิพพานทุกคนไหม so most people have eyes their own eyes but not all the people can see the enlightenment ตาเนื้อที่เป็นตานรกเห็นอะไรล่ะเห็นร่ำรวยเห็นสวยงาม your physical eyes can see the evil thing which is the wealthy and beauty which mean uh, uh, greedy and jealousy อยากเห็นสวรรค์อยากเห็นปณิพานตามพระพุทธเจ้าก็ให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าคือหลับตา แล้วให้ดูลมเข้าลมออกนั่นจะได้เกิดปัญญานั่นแสงปัญญาส่องหาสวรรค์ส่องหาบาปหาบุญส่องหานรก so you want to see like what uh, Buddha did by taking his own mind by doing meditation that's the way to go to the heaven to go to nirvana ถ้าจุดทูบจุดเตียนตรวจน้ำเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานหลวงปู่ไม่ต้องบวชหนีไปหาจุดทูบจุดเทียนเอา so if the burning the incense l i g h the t candle or offer the flower is the way to go to enlightenment and nirvana he he not gonna ordain as a monk ไม่ใช่หลวงปู่ตำหนินะหลวงปู่พูดได้เมื่อกี้ที่เราพาว่าหลวงปู่ไปเพ่งโทษวัดโน่นวัดนี่เข้าใจว่าตนเอง ทำดีกว่าเพื่อนหรือยังไง เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เคยพาทำมา และก็เหตุผลของพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนั้นเพราะเพราะว่าไปตัดดอกไม้มา นั่นเป็นบาปนี่น้องตอนน่ะเอ่อ talk bad to uh, to another temple to another monk he just tell you what the Buddha taught what the all the uh, the, the m It's like a offering flower when you bring a flower you have to put in the vase and you have to put water so in tropical country when you have the water still so the mosquito may lay the egg when the when the egg hatches become mosquito and it bite somebody else have uh, like a fever disease you think this is right or wrong โดยเฉพาะเมืองไทย กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอะไรห้ามไม่ให้มีน้ำสกปรกอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย แต่ทำไมไม่ห้ามหลวงพ่อจะบ้างว่าหลวงพ่อจะให้ออกคนญาติโยมเอาน้ำไปใส่แกกัน มันทำให้เกิดยุงตอดคน So the, the health department in Thailand tell the people not to have the, the, the water around to have the mosquito to lay the egg. Why they not tell the temple, not to to bring the flower to the temple. เมืองไทยมันร้อนยุงมันเยอะนะ So in Thailand, tropical country, there's a lot of mosquito. พูดถึงเมืองไทยเห็นไหมเวลาวันสำคัญสำคัญดอกไม้ทุกเทียนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แทนที่จะเอาดอกไม้ทุกเทียนค่าดอกไม้ค่าทูบค่าเทียนไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามูลนิธิเพื่อ ส่งเสริมออกตนญาติโยมช่วยเหลือออกตนญาติโยมหรือช่วยเหลือเวลาฝนไม่ตกมาทำฝนเทียมฝนอะไรส่งจตุปัจจัยค่าสู้พระเจ้าจะดีกว่าไปจุดทูบจุดเทียน Like the, uh, the king birthday, people light a candle or bring flower to offer him. He thought that instead of bring the flower or burn the candle, why not collect that money and give to him so he can donate to the poor people? ความจริง ราคาดอกไม้อย่างประเทศนี้กำหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆยันนะ He said uh, the cost for the flower is expensive here in this country. ถ้าคิดให้ละเอียดแล้วเป็นการเสียประเพณีของชาวพุทธตรงเสริมให้ออกคนญาติโยมหลงทางเดิน so it's, it's going to be a bad example for the next generation เลยจะติดตั้งแต่ บูชาดอกไม้ทุกเทียนบูชาดอกไม้ทุกเทียนถ้าหากพูดเรื่องผิดศีลด้วยผิดธรรมด้วย มาลาันทามิเลแปลว่าอะไร He said uh, the, to bring the flower to the temple is not right because it not follow the m o n a discipline because of the precept number eight t said you should not decorate uh, with the flower มาลาแปลว่าดอกไม้ห้ามบูชาประดับประดาดอกไม้รูปไร่ของหอม นะผิดศีลด้วยที่นี่คำว่าผิดธรรมคืออะไร ถามออกคนญาติโยมเอาดอกไม้บูชาเพื่ออะไรญาติโยมเพื่อสวยงามผิดธรรมแล้วคำว่าสวยงาม พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อ ความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อความเกิด so uh, you should not bring the flower because not it's not follow the number eight precept เกิดแล้ว สวยงามเกิดแล้วใช่ไหมร่ำรวยก็เกิดแล้วสวยงามก็เกิดแล้วนิ้วมือของเราเนี่ยพระเจ้าสอนนะนิ้วมือไปเคารพกราบไหว้สังรวมกายก็กราบสังรวมวาจาญนาสกาเลนะสังรวมใจรักษาใจก็ให้ดูลมเข้าลมออกนั่นเรียกว่าไปวัดทำบุญ so the right way to pay respect to the Buddha so just um, use your bare hand put it together on your chest bow three times and chanting a little bit. And the most important thing is you do meditation by observing your breathing in, breathing out while you're in the temple. นั่นแหละจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้ไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมา ไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาเขาเขารูจากไหมคำว่าเขาเขา that the best way to pay respect to the Buddha because that is the most reasonable way. So that's why the Lord Buddha teach the lay people not to be blindly believe if uh, the teacher tell you, if the book, you read all the books, or you do it for a long time, or somebody just telling you to do it. นั่นคือขาดเราอย่างเดียวพวกเราอย่างเดียวคือขาดการทำบุญเมื่อเราขาดการทำบุญไม่มีสมาธิแปลว่า ไม่มีปัญญาเลยเขาทำอะไรเขาพูดอะไรเชื่อเชื่อเชื่อ so you miss only one thing so you not do meditation enough so your mind is not clear your mind is not calm so you not see the wisdom ถ้าเราดอกไม้ไปบูชาได้บุญอีกพวกหนึ่งทำไมสอนให้เอาดอกเราเรืองไปโปรยให้พระชุดงเดินจงกรมเรา you say if it's the right way to uh, pay respect Buddha with the flower why another temple most famous temple uh, bring the flower and have the monk have to step on it แต่อย่างนั้นก็ยังมีเชื่อกันถงเถกันอยู่ ว่ายังไงล่ะ ขาดอะไรล่ะ ขาดปัญญาหรือขาดอะไร so that's two things different why people just believe in both ให้ว่ากันแน่นหนักภาคปฏิบัตินะโดยเฉพาะอาหารใจยารักษาใจยารักษามะเร็งใจมะเร็งใจคืออะไร นรกคืออะไรร่ำรวยสวยงาม We encourage you to do meditation, to train your mind, to look after your mind, to cultivate your mind. So you will cure the cancer of your mind, which is uh, wealthy and beauty, is greedy and jealousy. You see hell. สวยงามนรกเข้าใจไหม So uh, the beauty is hell or evil. Do you understand? อธิบายนิดหน่อยนะ ถ้าร่ำรวยแล้วมีคนมายืม มายืมแล้วไม่เอามาส่งคืนถามสองครั้งสามครั้งครั้งที่สามอมปืนไปด้วยยืมมาแล้วจะใช่หรือไม่ใช่เป็นนรกไหม so you give you example of the evil for the uh, wealthy so when you have money and you lend money to the people and when you then o r e return you go and ask them for money back So one time, two time, then I return the money. The third time, you have to go with the gun. สวยงามเป็นนรกคือยังไงหึงกันหวงกัน ทะเลาะกันสามีไปทำงานไม่กลับบ้านกลับมาถึงบ้านทะเลาะกัน เพราะความหึงหวงสองสามเดือนตาลาแต่งานเตรียมหักแล้วเป็นนรกไหม So example about beauty and jealousy, people decorate their own body just to attach to uh, different sex So they just uh, uh, when they get married, they uh, have the to give each other the expensive gift like ring and necklace and stuff. So after two or three months, they have to broke up because it's jealousy. อยากดูบุญอยากดูสวัสดิ์ไหมดูลมเข้าลมออกอย่างเราดูกันเมื่อกี้สบายไหม mm. If you want to see boon, if you see, want to see the heaven, not thinking about uh, beauty and wealthy, just do meditation. ถ้าเราทำจุดนี้เห็นปูจุดนี้ร่มหายตายจากภพนี้ชาติหน้าต่อไป เจ้ากรรมนายเวรเขาถามเสียตอนคุณที่ตั้งใจว่าจะไปทำบุญกุศลคุณเคยเห็นทางไปสวรรค์ไหมเจ้ากรรมนายเวรเขาถาม ถ้าเราเคยเห็นเราก็ตอบเขาเคยเห็นเคยทำอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไปได้ ถ้าเขาถามว่า เคยทำบุญเคยเห็นสวรรค์ไหม It's like he said before, you have to uh, do med- your, your intention to b o n to this world, to uh, study Lord Buddha teaching, to do meditation, to purify your mind. If you do it when you uh, pass away, the gatekeeper will ask you, have you never done the purify your mind before? If you done it, so you can go to heaven. If you never done it before, you may go to hell or, or worse place. เวลาตอบเขาไม่ได้เขาก็จะถามนะเจ้ากรรมนายเวรคุณมาจากเมืองไหน มาจากเมืองนรกก็กลับไปเมืองนรกถ้าไม่เคยเห็นสวรรค์ไป So the gatekeeper will ask you if you never purify your mind, you done purify you. If you not, you go to the hell. If you done before, you have to go to the heaven. มีแต่ใจอย่างเดียวเรามันเถียงพระยายมพิบาลไม่ได้นะ So you have when you die, you have only own mind, so you cannot argue with the gatekeeper. เรามีร่างกายเราพอเถียงได้นะ ถ้าไม่มีร่างกายเถียงไม่ได้นั่นแหละคำว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตโลกเป็นไปตามกรรม so k a m น n a ั a t i logo is mean that whatever your your action is you gonna accept the result it gonna happen because of the result of your action มันก็สรุปแล้วก็แปลว่านั่นใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาอยากทำบุญกุศลอยากทำงามความดีให้มากๆ เราได้ทำหรือเปล่าอยากให้ถามตนเอง อยากให้ถามใจตนเอง so you have to ask yourself your intention before you born to this world just to uh, study the Buddha teaching to do goodness and purify your mind you have to ask yourself have you done already เราเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่า จะมัวเมาโลภมากไปถึงไหน เวลาตายไม่เห็นได้สิ่งใดไป มีแต่กรรมทำไว้ได้ตามใจ So when you born this world, you born uh, with nothing. But when you die, you die with nothing anyway. What you gonna take with you? You can take goodness and bad. So which one you want to take? ด้วยอำนาจบุญกุศลเราตนได้ชมลูกหลานนาติพี่น้องได้เสียสละอาราธนาหลวงปู่หลวงพ่อป้าแนะนำสั่งสอนทางการปฏิบัติ ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่ ก็ควรญ้จิโยมได้กระทำเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจุนในสากนโลกนี้ก็จงมารวมกันทุกปกป้องปกปักรักษาออกตนญา้จโยมลูกหลานและพี่น้องต้องมีแต่ความสุขความเจริญทุกกายทุกใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดปรารถนาถึงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ้จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอส so you invite him to to teach you about the Lord Buddha teaching that is skillful that is the goodness so may the uh, power of the Lord Buddha the Dhamma the Lord Buddha teaching the Sangha the monks uh, will look after you will take care of you and Uh, your wishes will be fulfilled. Uh, you have well, uh, you have um, prosperity and healthy. And may the, the Lord Buddha teaching will teach you to end the suffering in this lifetime. อืมมีใครขัดข้องอะไรข้องใจอะไรก็ถามได้ hmm. so do you have any question างลลางครับผมน้องครูบอกว่าคนทุกวันนี้คือจะใช้เวลาใช้เงินมากเกินไปกับร่างกาย แต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถจะมามันมันควบคู่กันนะคะ it's together body and mind so you have to look after your body as well as your mind that's what I think I just say so they can understand ว่าไงเมื่อแต่เมื่อให้ร่างกายเมื่อให้เลี้ยงกายเมื่อให้แต่งกายเมื่อให้รักษาจิตก็บ่ให้เลี้ยงกายเลยเฮ็จังได๋เฮาสีแห้งสินั่งสมาธิบ่เป็นบ่บ่กินไอ้เลี้ยงอยู่แต่ใจเกิดพอดีกันเริ่มใจเลยเรียกตัวไหนกระเทากระตายคือเก่าตายตอนนี้นันนี่นาทีเกิดเอาแก้เจ็บตาย แต่ใจคือเรียงบ่ก็อยากให้เรียงไปน้ำกัน จะจะเรียกตากายทีนี้หาว่าเท่าไหร่เลยชั่วโมงเรียนบ่เราเคยเคยเรียนจใจเดียวบ่เรียนง่ายค่ะแน่สมมตเรามีกระตามีกระตาอาหารกายที่ตาอาหารกายใจตาใดติดเตยมก้อนกันนะก็ต้องให้ใจหลายก้อนเพื่อพอใจตายเพราะเป็นนี่โรงพยาบาลใจที่รักษา กายได้เอานี่แต่ของพระเจ้ารักษาได้แต่เหตุนั้นพระเจ้าได้ เกิดกับพ่มี แก่พ่มีเก็บพ่มีดูดอดเพราะในโลกนี้เป็นโรงพยาบาลดีตัวไหนยังอยู่คือผมบมกว่าหายแล้วยังอยู่คือตาย ดีไปแล้วเกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายอีกเกี่ยวไปวันใดมีกองกระดูกเขาจะของที่วัานหัน หรือเกิดรู้ว่าจากเห็นก็เข้าใจรูู้ก เขาเข้าใจรูู้กว่าเกิดมาจากเจ้าแล้ว ทุกที่สุดคือหาที่เกิด เกิดมาจากมาเหตุทุดนี้สนิใจประพัฒนาจิตตังธรรมธาตุใจทุกลวมมันใสสะอาดเพราะมีร่างกายกับเรื่องติดเรื่องใจที่ไปพระราหเวเป็นจากขันธาขันละาขันห้าเป็นภาระอันหนักหนักหรือเบาถามใจเจ้าของรู้ จนเราเข้าใจว่าอะไรที่ฉันเห็นว่าอะไรน่ะไหนบอกอ่านใจว่าได้ซื้อมันยงใจว่าสมองคุณว่าเห็นว่าได้น่ะคำตอบก็เพราะว่ามีปัญญาเถียงกิเลสสิ่งที่ทำไม่ได้ คือยังไม่ทำนะแต่มีปัญญานี่เนี่ยพรูเจ้าพ่าสอนเพื่อให้ได้ เนี่ยเต็มคุกเต็มตารางเลยเขาพระเจ้าพระสอนเขานั่นแหละพ่อขาดมันได้เขาก็ว่าเขาทำดีดิปนได้ก็ว่าดี ขาก้นได้ได้ของก็ว่าดีแต่พวกนี้เขาเช็ดตัวยังแต่น่ะนั่นบอครับผมมีปัญญาดีของพระเจ้าดีไม่เดือดร้อน ตนเองและคนอื่น ถ้ายังเดือดร้อน ตนเองและคนอื่นอยู่ ถือว่า ไม่ดีนเรื่องอยู่แต่ว่เรื่องน้อย แต่ว่าขัน่วยได้ยี่งี้เป็นไว้เรื่องไว้หนุ่มน้ำร่างกาย ของเรื่องสายยักรักษากาย คือลมหายใจเขาออกขันพอมีลมใจนี้แล้วกายจะอยู่ได้เปล่าแต่ละเอียดลไปที่เป็นวัตถุห่วงที่พระเจ้าสอนเนี่ยพระต่อประสงค์เป็นเป็นหนุ่มก็เรื่องร่องหวานนี่ นี่ของเราก็แลจักเป็นว่าเป็นไปหาหมอไปหาหมอหมอก็ถามเราคือเขาเจ้าเป็นหยังเป็นนั่นไปหาเขาดูเอาใครสงสัยอะไรอีก So uh, the lady's uh, the question is uh, she understand that um, the, the, the, the master tell everyone not, not to take care of their own body and how you can have energy to work and to be healthy. Uh, the Lord, uh, the Lord, uh, the Master replied that uh, you have to take care of your body just enough to maintain your body healthy to, to have energy to work. She, she put example that people, most people neglect to take care of their own mind. So the were give example if you have bas two baskets, one is the your your your body that you take care of your body, and another basket that's your mind, which one is feel is full first. So this, it means that most people take care of their own body, they neglect to take care of their own mind. So we encourage people to take care of their own mind, so to balance with the body. Do you have any more questions? Did ถามไหมแฟนคู้ใดจะถามบ่คงไม่มีแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าไม่มีใครถาม กลับไปบ้านแล้วให้นั่งถึงกับพรุ่งนี้เช้า ก็ต้องมีคำถามแน่จะมีใครทำได้ไหมล่ะ He said if now now if you have any question Just go home and do meditation. Sit down meditation until the sunrise. You have p a t i e n c e in the morning. ผมเขาถามว่าจะเริ่มต้นการนั่งสมาธิทำอย่างไรครับผม พยายามกราบสองสามครั้งแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ดูลมเข้าลมออกไม่มีพิธียากไม่ต้องไปไหว้วอนหาใครหรอกไหว้วอนีิเลกขอให้ใจนิ่งหน่อยขอดูลมหน่อย so to to calm your mind and sit down and uh, just concentrate your mind by observing your breath uh, focus on your breath breathing in uh, knowing and sensing the, the, the, breathing in your nose. And when you're breathing out, you're sensing your, your air past your nose, breathing out, concentrate and focus on that. And then uh, make your mind not think anything else. That's the start for meditation. บาบุญไม่มีซื้อขายขอให้เราทำขอให้เราดู ถ้าดูก็เห็นก็รู้ถ้าไม่ดูไม่เห็นไม่รู้ บุญอยู่ที่ไหน บุญอยู่ที่ลม ถ้ามีลมมีสมาธิแล้ว ต่อไปบุญจะเตือนเอง บุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก so to do uh, goodness or badness you have to do it by, by yourself nobody it is not you cannot buy it you cannot buy goodness so uh, So he encouraged to do more um, meditation, and when do meditation, the wisdom will arise. So when you have any problem, when you do meditation, that uh, the goodness that you do will, will help you to solve the problem, will protect you. Okay, man. So, anybody have uh, understand and have any question? So the lady is asking if you that you do she she she do the goodness all the time, why she not get it back in return? Uh, the the master answer that it may be because of the action that you do did in the past, it may have effect now, not what not what the the, the action that he made, she made good now, maybe the, something that she did wrong in the past. บางคนก็มีเพื่อนรักเพื่อนมากมาเพื่อนก็มาขอยืมยืมแล้วก็หลวงปู่เพื่อนคือบอกเงินมาส่งคืนเป็นอย่างน้องหลวงปู่ปรกำเก่าตัว So he said that it's like uh, someone have a lot of friends and uh, he lend the money to the friend And then I r e t u r n the money back. He asked the master, why is that? Uh, the, the master answered that because of uh, the past action, that maybe you steal the money from them. ครั้งนึงแม่เขาเกิดหน่อยเกิดหลายตอนด็กเหยียบยืนบนไหนก็ข้อกองกระดูกกับของที่บนหันจะเกิดดูบนไหนกระจักมูจักเขาสมาธิเบิ้งงต้นตอนนี้ก็บอกเบิ้งเดียฉันทำไม่ได้ฉันยุ่งฉันทำไม่ได้ฉันยุ่งนะ so when you He said you was born in many lifetime already, so you, it, it countless. It's like uh, you when you walk on the step, each step you walk on your past life bone. So it's many, it's countless life that you already born. มันก็เกิดเป็นมีเป็นกรรมขัดกรรมเร It may be the past that you did something wrong to เปลี่ยน that กัน people. ไปเปลี่ยนกันมากกลับกันไปกลับกันมากผู้นี้เป็นนี่เก่าผู้นั้นใช่นี่ไม่อยู่ตั้งแต่ตรับไปตรับมาต้องวัก เกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมว่าเขาไปหาจิตตัวนี้ว่าเห็นตัวนี้จิตข้านนั่งสมาธิจิตข้านจิตข้านแต่ทั้งที่ไม่ได้ซื้อซ้ำนะ So the best way to end it just do meditation. You, you can end the suffering. ได้ซื้อหลวงปู่ให้บอกขอให้ตั้งใจเถอะตั้งใจต่อไป ให้ทำทุกวัน วันละหนึ่งนาทีได้ไหม So the meditation is free อีเออีตาหลวงปู่ไม่ตายหลวงมาหลวงปู่มาที่หลังไปถามอีกอ่ะ He urges you to do meditation uh, at least one minute a day every single day and you keep doing it uh, you gain the wisdom and maybe next year he come back he gonna ask have you ever done that นั่นแหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะสัจจะเราก็ต้องมีสัจจะจะทำให้ได้ทุกวันดูใจเลี่ยมใจแต่งรักษาใจ หาจะรักษา โรคมะเร็งของใจ วันนั้นหนึ่งหนึ่งนาทีที่นี่ถ้านานเข้านานเข้า มันจะขยันเองนะ so you have to be honest with yourself you say you do one minute you have to do it every single day and so this is the the way to end the cancer in your mind มันยากแต่ที่แรกใหม่ๆนี่ถ้าเราเคยคุ้นเคยเราเคยดูเคยรู้เคยเห็นเนาะ อะไรจะสุขยิ่งกว่าความสงบอะไรจะสุขยิ่งกว่าดูลมเราไม่มี so it's harder to to to start it may be harder it may, it may be hard but the more you do it, it may get easier and easier so the, that the Lord Buddha said the no greater happiness than a peaceful mind the peaceful mind can make by meditation เหมือนไปคำถามมัน hmm. you have any more question Factors that alter your peace of mind. Say it again. I.e., uh, people come on to you and say, oh, it's a very bad day. And when you were feeling happy originally, you now become depressed. Or they have adverts on the television which make you feel down when originally your mind was happy. ขอการพ่อแม่ของผม เขาบอกว่า บางทีเขาก็มีความสุขดีอยู่ แต่บางคนพอพอมีบางคนพูดร้ายกับเขาเขาก็รู้สึกแย่ลงครับผม หรือพอเขาดูข่าวบ้านข่าวเมือง ที่คนอื่นทำไม่ดีหรือ หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายเขาก็รู้สึกแย่ลงครับผมเขาจะทำอย่างไรครับผมอืมก็ฟังดูสิโลกนี้วุ่นวายหนออย่าไปยุ่งเรื่องวุ่นวายก็มาหาดูลมอย่าไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายเข้ามาหาลม เข้ามาหาลมที่มันง่าย You say the outside world is chaos, i s busy. So why you not attach yourself with that kind of chaos? Why you not looking into your own mind and take care of your own mind, not to attach with that? To let it go. That's what he's s a y i n อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูด So uh, Lord Buddha teach that uh, when you be alone, you have to watch your thinking, to to take care of your thinking. When you with the people, you have to watch or to, to make sure that you not talk uh, bad to each other. จากเมืองไทยส่วนมาก ไม่ระวังความคิดคิดไปคิดมาคิดไปคิดมายุ่ง ผูกคอตายฆ่าตนตายโดดน้ำตาย So the people keep uh, thinking too much, when they depressed. Uh, at the end, they might have to commit suicide. ไม่ระวังความคิดว่าคิดถูกหรือคิดผิดอ่ะ So they never watch their own thinking. สวด แต่อย่าสวดมาก เพราะสวดเป็นของพระพุทธเจ้าจบพระไตรปิฎกถ้าเราไม่ทำลมหายใจเข้าออก มันก็ไม่เจอความสุขเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสวดความสุขอยู่ที่ความสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพราะการสวดเอาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะสัจจะเพราะรู้ลมอย่างเดียว so the lady asked um, when she do meditation, she should do a lot of chanting or not. The, the, the master answered that uh, the chanting is, you can do chanting a little bit, but not do too much because the chanting is just the, the Buddha teaching. So, but you read all the book, you read, you chanting all the books, you cannot make your mind calm and peaceful. But to make your mind calm and peaceful by you, by your own action, by doing the meditation by yourself, not only reading or chanting. So to do less chanting and do more meditation. เหมือนร่างกายเวาเราหิวข้าวหิข้าวหิข้าวหิข้าถ้าไม่ทานจะอิ่ไหมล่ะ It's like your body. If you when you hungry, if you just keep saying I'm hungry, I'm hungry, I want food, I want food, but if you not actually eat it, how you getting full? ทีนี้อ่านใจอยากได้บุญอยากได้บุญอยากได้บุญจงยังวัดมือเราทำแต่พอทำสิเห็นบุญบ่หนะ so the food for your mind as well if you want to calm your mind you want your mind peaceful but you not doing doing meditation how you gonna have your mind peaceful สวดมากคำสวดบนเป็นคำคำสรรเสริญบุญกุศลวัตนาบารมีของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ที่นี่ท่องเอาเท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่าของเรามีหรือยัง So the chanting, most of the chanting is just worship the Lord Buddha. So it's not yours, it's Lord Buddha. But how about yours? You have to make your own by doing meditation to look up into your own mind. That is yours. ฟังคำของพระพุทธเจ้าดูสิทำที่เราตถาคตป็นตรัตรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้จะรู้ได้ฟังดูสิ He said that the Lord Buddha teaching uh, that is not normal people uh, will understand or can do it. Only extraordinary people can do it. You have to put some effort to do it. ดูสิพระพุทธเจ้าหาหกปีนะหาแต่ลมอย่างเดียวนะไม่ได้ทำอย่างอื่นที่อยู่อาศัยแต่ทุกที่ทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ยุ่งอยู่ตามคนต้นไม้รอกหาแต่ลมเนี่ยทำไมหาไม่เจอดิลมเนี่ยต้องมีสัจจะ ถ้าไม่เจอลมวันนี้ถ้าไม่ได้ควบริสุทธิ์หรือได้ตัตรู้วันนี้เราไม่รู้จากที่ก็รู้อะไรโลก็ไม่ถูรู้แกงโลกให้รู้แกงโลกที่นี่ ให้ใจของเรามันรู้แกงโลกร้องดังๆให้ใจของเรารู้ให้ใจของเราเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้ารู้แกงโลกรู้ก็าเป็นอยู่ของโลกว่ามันเป็นยังไง มันวุ่นวายร้องดังๆหัวใจมันแตกสุดยอดลอยบ u d d h a p พุทธ uh, effort and put a high determination to become enlightenment. So he spent six long years to uh, meditation. He go to the forest, quiet place to, to find uh, wisdom by enlightenment. And he give high determination that if, if he not enlightenment today, he will not, uh, he sit down, he, he will not walk again. So that, that, that, and that day he enlightenment. That's, that's why h encourage e you to do meditation by put your own words, your honest words that you're going to do one minute every day. พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าพระป่าพระป่า ท่านไม่ให้ไปท่องเอาท่านบอกว่าให้ทำตามพระพุทธเจ้า ให้ไปอยู่ป่าให้ไปอยู่ป่าทนทุกข์ทรมานเอาเป็นเอาตายตามป่าตามรงอย่าไปมากไปคนเดียว ศึกษาอบรมบอกได้ห้าพรรษาเราออกไปคนเดียวเลย จะได้รู้ว่าทุกสุขมันเป็นยังไง กลัวมันเป็นยังไง ไม่กลัวมันเป็นยังไง ย่านตายมันเป็นยังไง กลัวตายเป็นยังไง ไม่กลัวตายมันเป็นยังไง so he said that uh, we are the forest monk we are the uh, follow the Lord Buddha teaching by the go to the forest uh, go to the hardness um, go to h u n g r y go to fight the fear. So just to see what the mind's action to those fear and those uh, hungry, so that you can uh, train, train, train their mind. That's the way of the forest monk. พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนบอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในพระไตรปิฎกมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจ so the uh, the Lord Buddha never said that the the enlightenment or wisdom is in the book, but the wisdom is in your heart. You have to look into it. ถ้านเรียนอะไรบวชก็มาเรียนพระกรรมฐานท่านจงตั้งใจเรียนพระกรรมฐานที่พระลพระครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนมาเกซาโลมานาคาดันตาตาโจตาโจดันตานาคาโลมาเกซาให้พิจารณาผงขนเล็บฟันหนัง ให้เห็นเป็นไปตามความจริง ซึ่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นความเป็นจริงที่นี่คนจะได้โรท่านสะอาดท่านสะอาดท่านอยากสะอาดบอกแค่ผมออกทีเดียวก็ได้เพราะนั่นจะไปนิพพานว่าติ so when the forest monk ordained the teachers or upachara uh, the first thing to teach to the, the, the new monk is to consider your body by look, looking I consider your hair, your skin, your nail, your teeth. Uh, consider as naturally, it's uh, not permanent. It's aging illness and it's rotted, it's dirty, and it's not belong to you. That's the first thing that the teacher teach the new monk. เอาให้ข้อทำข้อเดียวสุดท้ายจงหาความมีออกจากใจ so the last Lord Buddha teaching uh, for today, uh, he said uh, to extinguish desire from your mind. You will see the enlightenment. If You have uh, no desire, have nothing in your heart. You can go to heaven. You can go to nirvana. You can enlightenment like Lord Buddha. ให้เข้าใจนะ so everybody understand เหมือนเราเดินทาง ถ้าเรามีของยุบถ้าเราไม่มีลงเครื่องบินเราไปพับ It's like when you go on a journey if you have a bag so you have to worry about the bag it may slow you down but if you have empty handed it be faster มีหรือไม่มีรู้อยู่แก่ใจไม่ต้องไปถาม พระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าในหัวใจมีหรือไม่มีรู้เองปัจจตังรู้จำพระสนผู้ดูเห็นเองรู้เองนั่นคำตอบ so to have craving or desire in your in your heart so you you can experience by yourself you have to tell yourself ขอการพ่อแม่ครับผมมีข้างหลังมีคำถามครับผม so any question why is there always uh, so much gold and wealth not contradict uh, the ideal of looking inward and shunning material wealth? เขาการพแกับผมทำไมคนถึงสร้างพระพุทธรูปถึงให้มีความสุขมีแสงสีทอง มีสวยงามแสดงถึงความร่ำรวยครับผมมันขัดกับคำสอนครับผมก็แล้วแต่คนเจตนาจะทำอะไรมีศรัทธาอะไรก็ทำไป แต่มันตังรวยก็รวยอยากแก่รวยก็รวยได้ แต่มันไม่ พ้นการเกิดแก่เก็บตาย ถ้าอยากเอาปจจมัติปรมัตก็ไปจริงๆอย่ากันนี้เราก็ไม่ต้องไปทานอะไรเยอะแยะแล้วให้ทานรักโลภโกรธ so he said um, when people make their statue they do what they want to do they do what they want people want to see but the thing is you have to see as a it's just a, a, a metal so it's like your own body it's just etching you as an i y e It's not permanent like love. It's like a statue. It's not permanent as well. It's going to destroy one day. It's g o n n a t burn down one day. ถ้าความมั่งมีสีสุขมีแล้วไม่มีอะไรที่จะทำก็ก็ทำจุดนี้ มันทำได้ ถ้ามีจตุปัจจัยเงินทองแล้วถ้ามีศรัทธาแล้ว so when they have money they do what they want we cannot stop them เขากาดกับผมเออเขาบอกว่า การที่เราไม่ได้เอาไม่ได้บูชาด้วยดอกไม้ด้วยสิ่งของทำไมเราถึงสร้าง สร้างพุทธรูปให้มีความสวยงามอย่างนี้ครับก็เป็นการขัดกับคำสอนนะครับ ไม่ขัด แต่ว่ามันช้าสำหรับที่จะไป He said they should not do it because it slow you down. To, it's, it's, it's like a curve way as well, but you cannot stop the people. They just do what they want. It's like they do what they want. It's not the right thing to do, but they do what they want. ที่ทานเยอะๆเรียกว่านิสัยบุญกุศลวัสนาบารมีพุทธภูมินะผู้แปลก็ยังไม่เข้าใจนี่แล้วอย่างที่คำสอนของพุทธเจ้า ภูมิของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยทานไปทานไปทานไปกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่อสงไขยนับไม่ถ้วนเกิดพบไหนแต่ไหนก็พาทานพาทานพาทานพาทาน ทีนี้สาวกภูมิเอาตัวรอดเป็นยอดดีรีบเร่งรีบปฏิบัติ พบนี่ชาตินี่พบเดียวเกิดมาพบเดียวตายชาติเดียว ตายด้วยการปฏิบัติทำช่างหัวมัน Um, so basically, um, the way they um, made the Buddha, the statue in go, is is what most people they believe. Um, they just the way Buddha teaching is to give mean, the more you, um, to other, and when people they reach they you know they got money, so they record oh, the more I give, the more I will have um, better karma for the next life. So as a monk, as a temple, we can't actually stop them because it's up to them. They're gonna do. It's not their job to stop people from forgive. It's, it's some people who they haven't got money, they, they didn't do it. But people who they got money, they think, oh, the more I give, the more the life my network is going to be, the more I'm going to be rich. So it just becomes kind of culture and belief, personal belief of intuition. Yeah. And like um, the master say, if you go try to make um, Buddha out of wood, it's probably going to take longer, you know, to carve the wood out. You're have to cut the tree. So this actually in the block is ready built and just pour the metal in you know, with a shining color then it's, done. it's actually easier. So, you know, the board uh, consistently give keeping, but uh, with the Holy Father, he doesn't encourage you to do things that way. That's why he doesn't like flowers. You should you should spend money on flowers. And when you go, I think that's something that people believe and make them happier. So they need to stop that. It's been coming from, from centuries and centuries. We can't really stop that. But the idea is no encouragement. No encouragement. โยมเข้าใจไหมล่ะ I, I, I, I like, um, I happy to bring the flower in by myself. the man don't want me to come. I love flower and I think I keep the flower because I want to give. You know what I mean? Do you understand? He teaching us not to bring the flower or light the candle or what, but I love it. I like it. I feel good. And I bring it in. He can't stop me because that's my feeling. understand เขาเขาช่วยตอบแทนให้กับผมว่าว่าเราไม่สามารถที่จะ หยุดศรัทธาของญาติโยมได้ครับผม บางคนก็อยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ตามใจครับผม โยมก็บอกว่าอยากจะเอาดอกไม้มาเขาก็อยากจะเอามานะครับเขาก็พยายามบอกว่า บางอย่างก็คนก็อยากจะทำครับทำก็ทำได้ แต่มันไม่ดี มันทำให้ลูกหลานหลงไปตัดเขามามันเป็นบาปถ้าคนมีหูทิพย์ฟัง อย่าตัดฉันไปอย่าตัดฉันไป ฉันจะมีลูกอยู่ขอลูกสารภาพสามหมื่นกอนนุ่น้องไปเห็นดอกไม้ไปขอที่แค่ขอมันน้ำมาละน้ำตาไหลโอ้ยแต่เราถูกมันไปไหวเขาจะไปขอไปไหวเขาไปไปลูกก็คือหูนี่ว่าเป็นกิเลสก็ว่าน้องมาลวเป็นไข่ไก่ของตัวมันเป็นนี่หรอหนูเป็นนี่ ทุกเคยเห็นทั้งนั้นเลยคุณเคยทั้งนั้นเพ่า็คำนึงถึงว่า ไปตัดเขา้ากมันบาปพวกไม่เป็นคือเขาหาเหตุจากเขาคือเขาคนเป็นพวกไม่เป็น คนเป็นที่ว่าเขาพวกไม่หัวใจคือว่าคนพวกไม่เป็นกัน มันพ้มงใจ้ชิ้นไปทางนั้นก็เลยไปติดทางนั้นเห็ดไปก็ติดเหมือนแล้ว แต่ว่าติดถูกต้องหรือติดถูกใจถูกใจมันก็ถูกต้องก็ทำให้คนอื่นไม่เห็นตลงเห็ดหลงทำทั้งที่เรานั่นแหละครับเมื่อตะพวบอกว่าอันจะสราคำถามแต่ข้าอยู่นี่ติดมาได้ติดถึงพันธิพานเลย มันก็เป็สิ่งห้ามสิ่งห้ามเป็นนี่เราเห็นแต่เป็นนี่ามันจดม้วนนึงแล้วพวกคนนดิเพราะมันร้องป่อนเออบอกให้เพื่ะไรเฮ็ดเต้แต่ว่าการเฮ็ดถูกต้องแต่เฮ็ดรู้มันจะรักปานไหนจะไปปฏิพันธแล้วคือขาดแต่งามเลยเนี่ยบางแห่งก็ว่าเอาลงมาเป็นต้องไม่ปลอมเพราะว่ามาของปลอมสิ

ไม่บาดเปียนแล้วเสียเตียนกมบ่ เอาไปทับรับไปดื่มตัวไปยังไงทายน้ำกันกับเมืองไทยตะกอนอินเตอร์หนึ่งหนึ่งเงินกับน้ำขวดหนึ่งราคาเท่าไหร่ตั้ไร้ข้างพันข้างไปทุกวันนะนั่นแหละ น้ำใจของเราไม่มีน้ำใจเมตตาปานีพระพุเจ้าสอนให้มีน้ำใจน้ำใจรเลึกแป๊บเดียวถึงเอาไปกีถึงมหานรกคิดแป๊บเดียวคิดแป๊บเดียวถึงประเทศไทยแล้วน้ำนี่จับจับจะแจกถึงนั่พวกนี้ So the lady asked if she put uh, the water on the Buddha statue every day is right or wrong. The, the master s a y it's wrong because the Lord Buddha cannot, statue cannot drink it. i t wasting of water and it w a s t e of money. วัดไปก็หลงผิดมาตั้งนานค่ะน้ำจะจะแห้งทีไรก็มาเติมบอกว่าไม่แห้งบางคนก็บอกว่าไม่แห้งน้ำเฮงพระแห้ง ก็จะเติมไว้ตลอดหลงผิดมาตั้งนานเจ้าค่ะหลงผิดก็อยู่นบบนั้นะเพราะเราเคยชินน้างไหนก็ไปทางนั้น เรื่องอย่างนี้แม้ตั้งจุดทูบจุดเทียนทะเลาะกันก็มีเถียงกันก็มี เพราะผมเคยชินถ้าไม่จุดทูบจุดเทียนจัดติมีน้องจะได้กินเื่อสิรับทราบเื่อเห็นว่านั่นไปแล้วมีความเคยกินขึ้นมาแล้ว ไม่ได้ตัวจน้ำจะทำอะไรจะถึงญาติพี่น้องไหมหรอกคนว่าอีกสู้น้ำใจไม่ได้หรอก so the the lady tell the the master that uh, at the temple she keep pouring the water to the waste because it empty every day so now she know that she not gonna put any more water because of uh, the waste อืมถ้าไม่มีอะไรก็ป้องกัน Uh, God bless everyone. Time's up for today. อลังสัมมาสัมพุทโธ